Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, November 2005. Luke chapter 14. Και γένετο εν το ελτίν αυτον εις οικοντίνος των αρχόντων των Φαρισαίων Σαββατοφαγήν άρτων, και αυτοί ήσαν παρατηρούμενοι αυτον. Και ιδού, άνθρωπος της ειν υδροπικός εμπρόστεν αυτού, και αποκριτής ο Ιησούς είπεν προς τους νομικούς και Φαρισαίους λέγον, εξεστήν το Σαββατο θεραπεύσει Ιού, Είδε Κασάν, και επιλαβόμενος γιάσατο αυτόν και απελίσεν, Και προς αυτούς είπεν, «Τίνος ημών βιός η βούσις φρέαρ πεσίτε, και ουκ επτέος ανασπάσει αυτόν εν ημέρα του Σαββάτου, και ουκ ίσχυσαν ανταποκριτίνε προς ταυτά. Έλεγεν δε προς τους κεκλημένους παραβολήν, επέχον πως τας πρωτοκλησίας εξελεγοντο λεγόν προς αυτούς, όταν κλητής υπότινος εις γάμος, μη κατακλητής εις την πρωτοκλησιαν, μη πότε εντιμότερος σου η κεκλημένος αυτού, και ελτών όσε και αυτών καλέσας έργησι, δώσ' του το τόπον, και τότε άρξι μετά εις κίνης των εσκατών τόπων κατέχειν. Αλλά όταν κλητής πορρετής ανάπεσε εις των εσκατών τόπων, ή να όταν ελτιοκεκλικώσε έργησι, φίλε, αναβήθη ανώτερον τότε εστίσι δόξα ενώπιον πάντων των ανακειμένων σι, ότι πάσο υψώνε αυτόν ταπεινωτήσετε, και ο ταπεινώνε αυτόν υψωτήσετε. δε το και αυτόν, όταν ποιήσεις αριστον εδείπνον, μη φωνεί τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίους, μη πότε και αυτοί αντικαλεσώσεν σε, και γέννητε ανταπόδομασι. Αλλά όταν δοχήν ποιείς, καλυπτοχούς, αναπήρους, κολούς, τυφλούς και μακάριος εσύ, ότι ουκ έχουσιν ανταποδούνισι, ανταποδοτήσετε γάρσι εν τη αναστάση των δικαίων. δε τις των συν ανακειμένων ταύτα, είπεν αυτό, μακάριος ως τις φάγετε άρτον εν τη βασιλεία του Θεού, όδε είπεν αυτό, άνθρωπος της επί δείπνων μεγά, και εκάλεσιν πολλούς, και απέστειλεν τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου, είπεν της κεκλημένης, Έρχεστε ότι ιδιαίτημα εστιν και ήρξαντο από μίας πάντες παρετίστε. Ο πρώτος είπεν αυτό, «Αγρόν ηγοράσα και έχω ανάγκην εξελτών ειδήν αυτόν, ερωτώσε, «Έχε με παρητημένον». Και έτρος είπεν, «Ψευγιβόν ηγοράσα πέντε, και πορεύομαι δοκιμάσε αυτά, ερωτώσε, «Έχε με παρητημένον». Και έτρος είπεν, χίνεκα έγιμα, και δια τούτο ουδίναμε ελτίν, και παργενόμενος ο δούλος απήγγειλεν το κυρίο αυτού ταύτα, τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπεν το δούλο αυτού, εξέλτε τακεός εις τας πλατείας και ρήμας της πόλεως, και τους τοχούς και αναπύρους και τυφλούς και χολούς αγαγεώδε». και είπεν ο δούλος, Κύριε, γεγονεν ο επέταξας, και έτητοπος εστιν, και είπεν ο Κύριος προς τον δούλον, Εξέλτε εις τους οδούς και φραγμούς και ανάγκασον εις ελτίν, ή να γεμιστεί μου ο οίκος. Λέγω γαριμήν ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου. Συνεπορεύοντο δε αυτό όχλη πολύ, και στραφείς είπεν προς αυτούς, ήτις έρχεται προς με, και ούμις τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και την γυναίκα και τα τέκνα, και τους αδελφούς και τας αδελφάς, ετήτε και την ψυχήν αυτού, ούδινατε είναι μου μαθητής, Ώστις ου βαστάζει τον σταυρόνι αυτού και έρχεται ο πίσω μου, ουδυνατε είναι μου μαθητής. Τις καρέξιμον τέλων πύργων οικοδομήσε, χύπρο τον κατήσας τσίφισι την δαπανήν, ή εκεί εις απαρτισμόν, ή να μη ποτέ τέντος αυτού τεμέλιον και μη ισχύοντος εκτελεσεπάντες, ή θεωρούντες άρξονται αυτό εμπέζιν λέγοντες ότι, ούτως ο άνθρωπος ήρξα το οικοδομήν, και ουκ ίσχυσεν εκτελεσέ. Ητής βασιλές πορευόμενος βασιλής συμβαλήν εις πόλεμον, ουχή κατήσας πρώτον, βουλεύσετε η δυνατός έστιν εν δέκα εν υπαντήσε το μετά είκοσι κιλιάδων ερχομενό επαυτόν. μίγε, ετι αυτού πορώοντος, πρεσβείαν αποστήλας, ερωτά προς ειρηνήν. Ούτως ουν πας έξιμον, ως ουκ αποτάσετε πάσιν της εαυτού υπάρκουσιν, ου δυνατε είναι μου ματιτής. Καλόν ουν το άλλας εάν δε και άλλας μορραντί, εν την αρτιτίσετε, ούτε εις γίν, ούτε εις κοπρίαν ευτετών εστιν, εξοβάλλουσιν αυτο, ο έχον ότα ακούιν, ακούετο.